Շովսեփյանի հաղորդումը հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը նվիրած հերոսների մասին է։ Միշտ ներկա Ողորկ ներկա հաղորդաշարի շրջանակում այսօր պատմելու ենք Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ զոհված կապիտան Սլավա Ռաշիդի Դավթյանի մասին։ Սլավա Դավթյանը ծնվել է 1976 թվականի օգոստոսի 10-ին Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղում։ 1983 թվականին հաճախել է Ստեփանակերտի համար 1 դպրոց։ Արցախյան առաջին պատերազմը սկսելուն պես Սլավա Դավթյանը թողեց ուսումը եւ 16 տարեկանում մտավ 5-րդ վաշտ։ Այնուհետև ականանետային գումարտակ։ Մայրը Օլյա Դավթյանը, ով ամուսնուն կորցրել է Արցախյան ազատամարտի տարիներին, ցավով ու կսկիծով է խոսում որդու կորստի մասին։ Դավթյանը ծառայել 90-ական թվականներից 13 տարեկանին գրվելով երեք պատերազմի մասնակցել երեք անգամ վիրավորվել ինքը աֆիցեր շատ ընկերասիր բարեկամասիր խղճա չէի պատկերացնում որ իր հանդեպ այդ են կկատարվի։ Պատերազմի օրերին գալիս է տոն ասում, լավ խոտ չեմ զգում։ Ասի Սլավա, լավ լի քիչ ասա։ Այդ բառը քիչ ասա, չի ասա, ասում չեմ լավ խոտ չեմ ասում։ Ինքը զոհվել է ռմբատում հոկտեմբերի 2-ին։ Ես միջի հիմա չի պատկերացնում, ինքը չկա։ Միջև նկարեն չեմ նայել, չեմ կարողանում մտքումս դնել, որ ինքը չկա։ 1991 թվականին ստանալով գլխուղեղի ցնցում Սլավա Դավթյանը ցանար վիճակում տեղափոխվում է Երևան։ Ապակինվելուց հետո Սլավա նորից մեկնում է ռազմաճակատ։ Ազատամարտիկը մասնակցել է Շուշիի, Քելբաջարի, Ջաբրայիլի, Օմարի մարտերին։ Հարևաններից Ջիվան Հայրապետյանը Սլավային հիշում է մշտապես զինվորական համազգեստով։ Եթե փորձեմ շատ կարճ ներկայացնել Սլավա Բաղացյանի կերպարը։ Կարող եմ ասել, որ նա տեսել է 90-ական թվականների պատերազմի դառը ճշմարտությունը 90-ականներին կորցրել է հորը եւ իմ հիշողությամբ Սլավա Դավթյանը մշտապես եղել է հայրենիքի նվիրված, մշտապես եղել է հայրենիքի համար պատրաստ մարդու։ 2020 թվականը չնայած նրան, որ Սլավա Դավթյանը այսօր մեր շարքերում չէ, դրա բառապացուցն է, քանի որ 1 ժամ անգամ Սլավա Դավթյանը չբացակայեց ամբողջ այն ժամանակահատվածից, որին հասցել եմ մասնակցել 20 թվականի պատերազմին։ Մշտապես ես տեսել եմ իրեն Արցախյան հայկական բանակի հագուստով։ Ինքնին այդ ամենը վկայում է Սլավա Դավթյանի որպես հայրենիքի զավակի փաստը։ Ներնու ժամանակ ուզում եմ բնութագրել նրան որպես մեկ բառով պատրաստական անձնավորություն։ Չի եղել երբևիցե մեկ նախաձեռնություն, որտեղ Սլավա Դավթյանը իր անմիջական մասնակցությունը չունենա եւ ոչ միայն մասնակցություն չունենալ, նաև հանդես չգալ նախաձեռնության։ Առաքելյան թաղամասից 90-ական թվականի պատերազմի եւ 2020 թվականի պատերազմի մնացել են ցավոք սրտի 51 զո երկու անհայտ կորած։ 20 թվականի պատերազմից հետո քննարկումների արդյունքում թաղամասի բնակիչներով երիտասարդներով որոշում կայացրեցինք, որպեսզի ունենալ այսպիսի մի հուշախտի, որը պետք է դառնար ոչ թե սքո լացի Վիվարան պետք է դառնար հպարտության, հարգանքի, հույսի, հավատի յուրահատուկ մի սրբավար։ «2022 թվականի սեպտեմբերի վերջին Ստեփանագերտի Արաքելյան փողոցում բնակիչների ֆինանսավորմամբ կառուցվել է Խաչքար հուշախբյուր նվիրված Արցախյան պատերազմներում զոհվածների հիշատակին։ Հարևաններ նոր ու գիշեր աշխատել են, ով ինչով կարողացել օգնել է։ Սլավայի ընկերներից Ռոբերտ Ղուլյանը հուզմունքով ու մեծ ափսոսանքով է խոսում ընկերոջ մասին։ Չի ցանկանում անցյալով խոսել։ Ասում է. նրանք միշտ ներկա են։ Չնայած կյանքն անողոք է գտնվում ու լավագույններին մեզնից ստանում մի թաղում մծացալոք, մի թաղում ապրալոք, ոնց կարելի է բնութագրած է մարդու հետ ագենտարիներ շփվալ ընկերությունը կրալ, միայն դրական, միայն պոզիտիվ, այն պոզիտիվը ինքը ինչու տալիս է, լա սաղի վրա էլ փոխանցվել է սա էլ, ափսոս վեր հա ժամանակը տեատրալ է շատ քիչ շփվալ իրեն հետ, թեկոզ մոկ ամենս մեր գործով զբաղված, բաց կրեց ալանքել է մեր թա ընկերությունն է, թա մեր շփումը էլ իրն է այդ պայն կապ չունի սեղանի վրա չլա, բա Եկած ամիջապես ձգտալը Կիրիկոնն է թե կոզյուրն է հետ հանդիպենք, շփվենք այդ կարգի։ Ցավոք պապանել առաջի պատերազմին էլ նույն ձեր զոհվալ տա իր որպես իր կախորցումը ավելի շատ մեծ երևի պատասխանատվություն է լատովել։ Ցավոք հա պատերազմը լավ էր նա տանում։ Սլավայի մարտական ուղին դժվար էր ու ծանր։ Երկրորդ անգամ վիրավորվել է Շուշիի ազատագրման ժամանակ։ Ապակինվելուց հետո կրկին լծվում է հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ 2000-2002 թվականներին աշխատել է փրկարար ծառայությունում։ 2003-2020 թվականներին ծառայում էր Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակում։ Մասնակցել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ Ծառայության տարիներին բազմիցս արժանացել է պարգևների։ Ամուսնացած էր, ունի 3 երեխա։ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ որդին էլ հոր հետ մարտանչում էր ճշնամու դեմ։ Բնականաբար, այդ օրերին ընտանիքի անդամներն անհանգիստ էին եւ հերախոսազանգը հարազատից տեղեկություն ստանալու միակ հնարավորությունն էր։ Սլավան երբեք չի դժգոհել, բայց եւ հասկացել է, որ այս պատերազմը էապես տարբերվում է Արցախյան թե առաջին, թե 2016 թվականի քարորիա պատերազմներից։ Սլավայի աղջիկը Հասմիկ Դավթյանը իր հայրիկին բնութագրում է որպես բարի, ազնիվ, խիստ, նպատակասլաց ու գործին նվիրյալ զինվորականի։ բնավորությամբ շատ լավ, շատ բարի, իր ընտանիքին նվիրված, հայրենիքին նվիրված, տեղ-տեղ որպես սպա շատ խիստ, չեմ կարա բարերով ուղակի բնութագրեմ, որովհետև այն ինչ զգում եմ, չեմ կարա բնութագրեմ իրոք, ինք շատ լավ մարդ էր, հոգով, ամեն ինչով։ Նրան ճանաչողներն ու մտերիմները ցավով են նշում, որ Սլավա Դավթյանը 44 տարեկան հասակում հրաժեշտ տվեց երկրային կյանքին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ իր զինակիցների հետ զոհվել է նաև Սլավա Դավթյանը։ Հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ ցուցաբերած սխրագործությունների համար հետմահու արժանացել է մարտական ծառայություն մեդալի։ Ավարտվեց միշտ ներկա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադարձանք կապիտան Սլավա Դավթյանի մարտական ուղուն։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Շովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում